то вже, мабуть, сутність її вдачі, живої, текучої, весь час спрямованої на щось нове. Тоді вона швидше і краще працює, і охочіше ходить на базар, і страви вдома готує смачніші. Вона аж тихенько засміялася з такого свого кохання. Той, кого вона кохає, знову засміялася з цього слова кохає. Мабуть, і вмре не здогадуючись про її почуття. Інакше ж їй живеться сіро, нецікаво, що зовсім недавно нудьгувала, почувалася розбитою, навіть самотньою. Вона взагалі спалахує поривами, фантазує, періодично міняючи щось, а то й когось у них. І фантазії ці безпечні, мріяння та й годі. Може закохатися в співака з поштової листівки, але частіше в когось із знайомих, кого вигадала, додумала. Знає, що він не зовсім такий, а от домалює уявою, наділить неіснуючими чеснотами і сама стає доброчиннішою, кращою і навіть красивішою у власних думках. Отже, і зараз це та сама гра уяви. Вона зовсім заспокоїлася і весело та легко збігла сходами до дверей інституту. Сподівалася, що прийде перша, але Ірша уже сидів за столом. Ірина приходила раніше, щоб трохи прибрати в кімнаті та полити квіти. Хлопці після роботи грали в шахи і курили, добряче насмічували. Ірина не така вже чистійка але й прибирала і виконувала всю найчорнішу роботу, аби ніхто не міг навіть у думці дорікнути їй, що вона дружина головного інженера. Але за це ж і шанували, і навіть Рубан жодного разу не висміяв. Начальничок, привіт, поздоровалася, пародіюючи Рубанів голос. І саме слово начальничок ніби засвітилося їй. Ірша підвів голову. Ірина стояла перед ним висока, струнка і посміхалася. Її очах грали промінці. От сонця, що заглядало у верхню шибку їхньої трохи похмурої кімнати, от жарту, от повноти життя, от доброї матері ще від чогось, чого не знала сама. Добрий день, зніяковів він. Мерщій охопив якийсь папірець, вп'явся в нього поглядом. Вона теж чомусь трохи зніяковіла, але одразу й говталася. Узяла віник і заходилася підмітати. Це найменша кімната сектора. Тут тільки чотири робочих місця. А всього ж в секторі 18 чоловік і розмістився він у трьох кімнатах. Тільки но Ірина почала прибирати, як її опанував звичний робочий настрій, і вона майже забула про все. Вже по дев'ятій прийшла клава, і тільки за чверть години проскрипів протезом рубан. Кукса в нього коротка, і ходить він, закидаючи ногу, неначе загрібає нею. Начальничок, привіт, сказав він, проходячи повз стіл ірші. З жінками не вітався ніколи. І натерпілися вони чималенько. Всі грубощі, всі скороми, які знала Ірина, почула від нього. Безцеремонна клава, зрештою, поставила йому ультиматум: Якщо ти не заткнешся, я піду до Тищенка щоб переселив тебе в 46-ту. У 46-ту кімнату Рубан не хотів. Там працювало 11 чоловік. Але й клаву не облишив зовсім. То дошкуляв їй причіпками, то змушував ніяковіти сороміцькими репліками та анекдотами. У такий спосіб залицявся до неї ще й не залицявся, а приставав.